Lenik aktualitateko gai bat, Nafarroko gobernuak etxeratze aginduarekin eh, jarraitzea galdetu du, naiz eta prokuradoreak fiskalak eh, ez du horren alde egiten, eh, hori etxeratze agindua beharrezkoa da, Bueno, bai, gauza da pandemia honek eh, uste dut dena, dena aldatzen ari dela, bai eta eh, nola hartzen ditugun erabakiak. Eta esan nahi dut hau ze astetik astera zenbakiak aldatzen dituzte, denok ikusi bar dugu baita ere noski ekonomia bizkortu beharra dagoela, baina era berean pues, ikusten ari dugu pues, ospitaletan eta jendea zen, eh, zendu egiten ari duela baita ere orduan. Mm. Bai ikusi dugu momentuz orain datuak onak dira, baina, Claro eh jokatzen, pues, e, hainbat egoera edo eredu edo, e, edo medidak edo hartu nahi ditugu, baitare aurrerantzean pues, e, preste goteko datuak ainonak ez direnean, pues, edo ez badira zer egin aldugun. Tazukuste mm. zuk uste duzu, e, Espainiako gobernuak hartu dituen neurriak, e, azken egun hauetan, eh, harinegiak direla, adibidez orain mugak ere ireki dituzte? Begira, horregon da efekto bat izan da Madril efektoa, hori argi dago, dena den egia da iragarrita zegola ja alarma estatua edo e, joanen zela, alarma estatuarekin batera juridikoki hainbat e, gauza edo esartzeko de, e, ez da erresa, zeratzea edo gaueko amaiketan iztea edo incluso, incluso eh, e, e, eta pues, e, egon diren murrizketak, pues, egoera hori gabe pues, legalki legez pues, juridikoki berroa ez da hain erresa aurrera ateratzea. Bueno, oso horreza da baita ere esatea, pues ez dela gon e, eh, B plan bat edo egia da, alarma estatua kendu da eta ez dela egin inolaz ere pues beste ez da irizpideak, ez? Ez dira egon ez da bilerak erkidegoen artean, pues ikusteko orokorrean pues e, eh, zenolako hori, eh, zenolako egoeren aurrean eta zenolako ekintzak hartu gal genituzke deno batera pizka hobeto koordinatu. Ikuspegi orokor bat. Bai, ze azken batean hori bai esan beharra dago, pues eh, men jokatu dugu denok e, gure kabuz. Nahi dute Nafarroko gobernua jarri darremanetan Eusko Jaurlaritzarekin, Aragoiko gobernuarekin, eh, Herriosako e, e, e, gobernuarekin, bai eta kao, begiratuz beti baita segertatzen den mugarekin, e, hori ja Frantzia estatuaren e, eta Espainiako estatuaren erabakiak dira askotan, baina bai ez da inola zer egon irizpide orokor bat non eh, aipatzen den. Bai egon ziren eh, aholku batzuk, aholku gisa, baina bueno, hoiek eh, argi utzi da ez zela nahikoa. Ordan, bai, e, faltan bota dugu koordinazio E, ahondiago bat egotea, edo gutxienez saiatzea. egia da baita pues, ikusi bar da hemen egoalden, esaten dut, pirineotik egoaldera, pues, bai. egoera politikoa nola den, erkidegoak e, eskumen edo kompetentzia zabalak dituzte alderdi ezberdinetan eta orduan hori bai onartu bar da askotan <laughs> koordinazio hori pues, e, zaila izan aldela. Baina bueno, bai, bultatzen naiz, eh alarma estatua bertan bera, baina egia da gu baik e, nahi izango genuke pues, e, koordinazio puntu hori e, zabalago izatea, edo baita juridikoki esploratzeko. Estatu alarma gabe, barba da, e, koordinatuak egon pues, e, zenolako baitare ekintzak edo e, egin algenituen, algen. erkidego bezala. Hmm, nahi. Izan da, Mikel Urujo, izan da kapitulu bat oen dela hilabete batzu, ezain aspaldi, e, mugak itxi dituztela, errandu zu hor behar bada Frantzia eta Espainiaren e, kompetentzia da, baina ez dakit, ogoita bat garren mendean mugak istea hori nola ikusten da farrotik? Beti izan dugu, e, gaizki, guke anakronikoa, eh? horrela jo dugu behin behin eta gehiagotan. Ze gainera berezik hasieran izan zen inertzia bezala. Ze hemen dirudi gainera nola iragarri zen incluso, ez? mugak izten ditugu eta badirudi ja osasuna eta dena, ez? E, azalbo gaudela. Ose, gaude babestuak hori egiten dugulako. Eta hori da, pues bueno, hogei garren mendeko, eh, meretzi garren mendeko, inkluso eh, mentalitate bat, hori azteko zer esan genuen beti, bueno, pues, e, moga itxi doez, pues, nafarroan egin den bezala, zen datuen arabera. guk ez dugu esan behar, mogak itxi aldiren edo ez. Menaforroan hainbat hilabete gongara e, eh, itxera perimetral batekin eta mm, konsenso egon da, zenotez da, alderdi politiko bat ere zegon, Nafarroan, horren aurka, ez? E, argi zegoen, bueno, hori, pues, e, mugikortasuna eta pues, e, zailago egiten zela, eta orduan, bueno, pues, e, pues, hori da justo egoera horretan genituen datuen araberaz pandemian, pues, behar genuena. Baina era berean e, hori datuekin egiten den zerbait da, ez da muga iztea ja eh, mezu hori zabaltzeko, ez ja mugak itzi ditugu eta orduan e, babesa handiagoa da hori hasteko. Dan hori da izan da beti gure kritika. Bigarrena eta hori bai Euroeskualde baitan uste dute eh, asko zere gehiago landu genuena, bai argi dago bai Madrilen eta bai Parisen ez dakitela ondo zer den mugaz gaindiko bizitza. Argi geratu da. Orduan e, bai, eh, bueno, pues, hainbat proposamen e, landu ditugu urtean zehar eta espero dugu Oietako hainbat, pues, aurrera jotzea, pues, diez fiskalita tarloan, ez? egiten dena hogeita mar kilometro barrura, adiez, hori nafarroan badagoia zarrita, hogeita mar kilometro barruran, mugatik barruran bizi dena, bueno, pues, fiskalitate mailan, bai eta pues, e, negozioak edo harremanak ditu iparraldeekin, pues, oran dauka fiskalitate izan aldu, fiskalitate berezi bat. Osea, fiskalitate arloan bai kilometra hori edo adibidez onartuta dago. Osea, hau adibidez zabaldu altzen, beste zuzen bidearen beste egoera batzuei, eiz, ez, bai, mugikortasunari edo... Bai. Hor gure aldarrikapena izan zen e, mugaz gaindiko iritartasun bat estatus bai. bat sortzea. Bai, bai. Eta orain, eh, Mikel Irujo, mugak irekia dira, baina guk ez dugu oso argi, ea, eh, Ipar Euskal Herritik, Lapurretik, Basen Nafarrotik edo, edo Siberutik, Nafarrora joaten algiren, ala, ala ez, bai baldin bada e, mugatuak kilometrotan, turismoa egin dezakegu, zertan da orain? Bai, perimetrala bertan bera geratu da, eh? Zari, osake, bai, pasatu alzaretez, nahi dute, eta pasatu algara, eh? Dena den hor esan beharra dago baita ere ondo dakizuten bezala itxera perimetral bat egin zen Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidego, Aragoi, Kastilla eta hmm. eta Riosarekin. Ez Frantzia eta Espainiak ditu duten muga horietan. Hori da, zen muga, hori ez da Nafarroko eh, gobernuko eskumena. Muga hori Madriletekin bara eta Madrilek sekulan ez du erabaki hori hartu. Beraz, bizi genuen, bizi izan dugu orain arte eh, oso egoera bitxia, non legez ezin ginen eh, donostira joan, baina baionara bai eta ez, eh? Sarara bai, bene irunera ez. <laughs> Hori da, baina bueno, zegoen baita horre, eh, dena den bai nik uste dut malgutasuna handia egon dela egia da, nik neuke e, eh, joan izan nintzen e, abenduaren bukaeran, e, eh, urtarrilan izan nituen bilera pare bat, urdazubin adibidez eta mugan, eta argi izan zen e, hori pues, poliziak ez, zuen inolako ostopori jarri mugase harkatzeko eta bidez pues, hango bentetan edo inkluso Nafarroko egualdeko e, hainbat herrietara hurbiltzeko. Mm. Eta gaur, gaur Mikel Irujo joan gaitezke adibidez Baionatik Iruñara turismoa egitera? Bai, bai, zierre, zierre, no, perimetrala ja e, desagertu da eta, Eta froga behar da, doez? Hor bai, no, frantziak e, eh, esartzen ditu, frantziak hainbat, e, du, eh, bai. hainbat muga. Ez, bai egon barbatzara batzara egun bat baino gehiago eta hainbat kilometro ez, ustut behar duzula ja PCR bat izatea, eta nik ustut estatu espainola gauza bera egin du, hor harrapatzen hau zu, eba, gizu mm. dela <laughs> hiru hilabete utzi nuela ja e, euro, zuzendaritza hori, eta horrein bai. beste gauza batzuetan bai. gaude, orduan, e, eh, zindizut esan, esaten dute zuzenean, eh, Hori, baina, bueno, itxera perimetrala ez dago, hori desagertu da, ez dakite zuzenean Estatu Espainolak zenak unztut PFR probak eta unztut Europa mailan ezarrita dode, baldin eta zenbat ordu edo egun bai. egon behar zaren, eh, estatu horretan. Bai. Mikel Irujo, ekonomiaz nenuke mintzatu zurekin, hala ere, pandemiak eh, ondorioak eh, eragin baititu denetan, Nafarroan ere pentsatzen dut ondorio larriak direla, nola pizatu duzu edo nola neurtu duzu hori? bueno, bauderantzun asko. Eh? Azteko ekonomi arlotik, eta nik uste turi baitaren, niko Europa mailan gertatzen ari dena, ikusten ari dugu nola ateratzen ari da genituen aurrikuspenak, oza aurrikuspenak oso baikorrak dira, Europa mailan oso, oso oso baikorrak, baina ateratzen ari dira, ze, bueno, ikusten ari dugu pandemiaren eh, espero dugu azkeneko hildo honetan, pues baita ere ez da, ez hain bizkor joaten ari, ez? E, txertaketak eta bai hirugarren olatu hori adibidez, e, apelian bizi izan genuna, pues ez zegoen e, aurrikusita inolaz ere. Atzerapen bat, baina bestalde bai ikusten dugu e, baikorra izateko hainbat e, e, estenatoki, ez? E, azteko familiak aurrezten ari dute, bai gezurra dirudi, baina orokorrean bai eta enpresak ere enpresen aurrezpenak e, goruntzari dira. Beraz, hori baita ikusi nahi dugu merkatuan e, hori edo haundia dela. Eta hori orokorrean gertatzen da, aurreko egoeran, ez da aurrekaririk egon, baina bueno, horlako egoeretan aurrean, adituek esaten dutena da, bueno, dena badago pres e, eh, jendeak, enpresak, nahi dugu inbertitzea, nahi dugu gastatzea, nahi dugu berriz ere e, bizitza normala aztea. Bai pertsonalki eta bai enpresa munduan. Guzti horri batzen zaio ja mundua hasi egin dela. Estatu batuak txert, prozesua hasi da daramagu baino bizkorrago, eta ja ekonomia gorun zehoa, bai eta Asia, eh? txinaren eh, azkundea euneko emeretzia izan da, urten, oza, ikaragarria, beraz, mundua ja hasi da azkunde horretan, beraz, bai, espero dugu, datozen hilabeteotan edo, ekonomia ikusiko dugula aurrera egiten duela. Eta mm. ekonomiarekin batera, pues, noski, espero duguna da, pues, eh, desenplegua, eh, eta bar, eta bar eta noski baita ere horri dena eh, administrazio publikoa bezala baita bere eragina izaten ari du dira Next Generation funtsa famatu horiek, ez eh, hori bai e, oraindik heldu ez direnak, baina bakarrik heldu e, bar diren perspektiba baita ikusten ari dugu hainbat e, inbertsioa hondien aurrean, pues enpresa industria mailan gauzak e, animatzen ari dituela. Hmm. Eta bukatzeko denbora joan zaigu, Mikel Irujo bukatzeko aktualitatean den gai bat ere, gu ere aski hurbiletik ongitzen gaituena, bastanen gertatzen baita, aroztegia proiektua, proiektu imobiliarioa, han eh, lekaro zen irageiten ari dena, atera biderik eh, ezin da aurkitu Nafarko gobernuak eh, badu zer errateko? Bueno, hemen ba, ekizue oso prozedura luze baten aurrean gaudela, ja bukatu zena, oza berez e, eta eman ziren, eta orain orain lana hasi behar dira. Pues obra casi eta bueno, pues expediente guztia ber bukatzen den edo, baina bueno, nik hemen bai azpimarratu berdu dudana da prozedura administratibo aurrean gaudela. Ez dut konparatzen ari, baina bueno, orain badakizu tugula Nafarroan eh pues 50 eoliko eh, eh, eta fotovoltaiko parkeen eh bueno, autorizazio eskaerak. Adibidez, ez? Eta eskaera horiek, adibidez, legeak diona da, merkatu askatasuna dagola. Zain nahi, zu lurra bat baduzu eta promotore bat etortzen bat, eta lurra erosten dizu parke bat eh, azteko, prozedera hori ezin duzu eragotzi. Egin barduzuna da gero prozedura hori legea bete barduela. Bai, inguru giroko deklarazioa errespetatu bardu eta pasatu bardu, bai eta urbanistikoki eta tal, oza, bai prozedura bat, eta gobernuak askotan ez dauka eskumenik gauzak gelditzeko edo bizkortzeko bere eskumena da, proiektu pribatu batengatik datorren prozedura, legea eguneko egun respetatu behar dela ziur egotea. Menor mm. entzuten duzu, eh, adibidez, herritarrak, eh, bastaneko herritarrak, eta lekarozko herritarrak kontra direla? Bai, ben, zan den bezala, hau prozedura oso luzea izan da, hau e, dela nahiko urte hasi zela, bakizu, eta horre, bueno, pues, e, esan bezala, hemen, adibidez, departamento honetan e, garatzen ziren, hainbat lizentzia hori ja joan zen urtean, ja itxe egin ziren, eh? Eta hortik gora, ja, Nafarroko gobernak ez du esku hartzerik orduan. Orduan jazta, lizentzia onartuta zegoen, bai eta udalak onartu zuen baita ere, eta orain ja lanen eh, hasieren aurrean bai egon dira pues beste rekurso batzuk, eta hori da orain bizi ari garena, baina zen edut bestea, beste prozedura, pues barba da, mar urte atxera joan alginen, eh? baina prozedura mm. horiek, bai eta udalakoa ere, hori dena ja bukatu txate ziren. Ba, Mikil Irujo, eskertzen zaitugu gurekin izanik zinez goizontan, iparraldeko irrati, bost irratietan, eta ba, beste bat hartarren gaitzugu. Bale, oso ondo, eskerrik asko zuei.